Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հուլիսի 6-ն է, տարվա 187-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1189 թվականին Ռիչարդ Առյուծասիրտը դառնում է Անգլիայի թագավոր։ 1415 թվականին Յան Հուսին այրում են խարույկի վրա։ 1535 թվականին Թոմաս Մորը ենթարկվում է մահապատժի։ 1785 թվականին դոլարը դառնում է Միացյալ Նահանգների դրամական միավոր։ 1947 թվականի այսօրը սովետական միությունում սկսվում է AK-47 ինքնաձիգի արտադրությունը։ 1957 թվականին Althea Gibson-ը դառնում է Wimbledon-ի մրցաշարում հաղթած առաջին սևամորթ մարզիկը։ Նույն թվականի նույն օրը առաջին անգամ հանդիպում են John Lennon-ն ու Paul McCartney-ն։ 1964 թվականի այսօրը Մալավիում հրճակվում է անկախություն միացյալ թագավորությունից։ 1973 թվականին Նյու Յորքում բացվեց համաշխարհային առևտրի կենտրոնը։ 1975 թվականին Կոմորյան կղզիներն անկախություն են ստանում Ֆրանսիայից։ 2013 թվականի այսօրը Քվեբեկում բենզինատար գնացքի պայթելուց զոհվում է 47 մարդ եւ ավերվում Լաքմեգանթի գյուղի 30 տուն։ 1630 թվականին 30-ամյա պատերազմ Շվեդների 4000 անոց զորքն ապ է իջնում Գերմանիայում։ 1995 թվականին Բոսնիական պատերազմ Ռատկո Մլադիչի սերբական զորքերը Սրեբրենիցայում կոտորում են ավելի քան 8000 բոսնիացի։ Այսօր ծնվել են 1820 թվականին հայ մեծանուն բանաստեղծ, բանասեր, պատմաբան, աշխարհագրագետ ու թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ Ղևոնդ Ալիշանը։ 1850 թվականին ռուս կայսր Նիկոլայ I-ը, 1865 թվականին շվեյցարացի կոմպոզիտոր Էմիլ Ժակ Դալկրոզը, 1886 թվականին ֆրանսիացի պատմաբան Մարկ Բլոկը, 1879 թվականին բալերինա Ագրիպինա Վահանովան, 1888 թվականին հայ իրավաբան, հասարակական եւ քաղաքական գործիչ Գրիգոր Չուբարյանը, 1907 թվականին մեքսիկացի նկարչուհի Ֆրիդա Կալոն, 1940 թվականին Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, 1946 թվականի այսօրն է ծնվել Միացյալ Նահանգների 43-րդ նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերը, 1946 թվականին թվականին է ծնվել ամերիկացի ճանաչված դերասան Սիլվեստր Ստալոնեն, 1951 թվականին ավստրալացի դերասան եւ արտադրող Ջեֆրի Ռաշը, 1961 թվականին Հայաստանի ազգային հերոս Ջիվան Աբ รา համյանը, 1970 թվականին ամերիկահայ շախմատիստ Մելիքսեդ Խաչյանը, 1975 թվականին ամերիկացի рэփեր 50 Cent-ը։ Այսօրը տոնում են Մալավիում եւ Կոմորյան կղզիներում անկախության օրը։ Չեխիայում Յան Հուսի օրը, Լիտվայում Մինդաուգասի թագադրության օրը, Ֆինլանդիայում Էլնո Լեյնոյի օրը, Տիբետցիների Սփյուռքում այսօր 14-րդ Դալայ Լամայի ծննդյանօրն է։ Համաշխարհային տոնացույցում այսօր համբույրի օրն է։ Օրվա հայրենիքը համարվում է Մեծ Բրիտանիա հենց Ալբիոնի ափերին 19-րդ դարում գտան, որ համբույրը որպես սիրո դրսևորման ձև արժանի է ունենալու իր տոնը։ Հուլիսի 6-ին աշխարհի տարբեր քաղաքներում անցկացվում է միջոցառումներ, մրցույթներ ու հանդիսություններ, որոնք այս կամ այն կապ ունեն ֆիլմատոլոգիայի հետ։ Մրցությունների մասնակիցների միջև խաղարկվում են տարբեր նվերներ։ Որպես համբույրի համաշխարհային օր նշվում է եւս մեկ օր՝ փետրվարի 13-ը, որը կազմում է Վալենտինի շաբաթվա մաս։ Այսօր հուլիսի 6-ն է, տարվա ավարտին մնաց 178 օր։